siempre hay que tenerla encima. Pasa el tiempo y seguimos en la misma esquina. En ningún hombre se confía. Solamente en Dios. Solo me Solamente en Dios. La calle me enseñó que no se le va a cabeza a nadie. Hay muchos esperando que yo falle, aunque de muerte y sombra camine salga pa' la calle. Mm. Bajen pa'l canto mío, yo mismo le voy a darle el tour. Demonios atormentando como le la a Saúl. Fue Porque sangan de por ahí se cree bicho de fulno. porque maten gente, si no es pa' yo hacerse lo cool. Mucho drenlo, mucho draco, mucha corta, mucha suma. Pero que cuando lo recojan, las consecuencias suman que es que te retires viejo como José Luis el Puma. Los he visto arrancan duro, pero a mitad se me quedan. Los panas reales son poco los que me quedan. Los peliculeros siempre son los que más suenan. Y después tanto llorando allá adentro. Y si lo vieras no caen en la trampa del diablo. No quieren ser el chapo, quieren ser como Pablo. No estoy hablando mierda, sé de lo que te hablo. Y si yo sigo vivo, gracias a Dios que me jalo. por mí. Si no fuera por la vieja, que no la cuando salga para la calle. El cuento sería otro. Aquí no se le va a cabeza a nadie. Yo estoy claro. no que yo falle. Que de muerte Dame por su hijo, no deje de dar rodillas. Mira que hay muchos envidiosos queriendo tomar mi silla. Les molesta que uno rompa, les molesta que uno brilla. Y que uno no se deje, son lo que ellos más le guía. Tanto así que uno se vuelve un blanco. Todo uno se cree que uno es un banco. Ni siquiera que yo le sea franco, en verdad que aquí no existe uno santo. No por mí. El único santo se llama Jesucristo. Y hace dos mil años que no pisa esta tierra. La calle, no se no se le va a cabeza a nadie. Hay muchos esperando que yo falle, que de muerte y sombra caminen los valles.